Glenn eus l'air din, noa ken labouret gant ar se pa oa veva ar stad un A ti teus kreid un just? Yo, perag l'ar eze. Me jean stin d'un un deni gredik un tamit. Mo o klas l'ar e din eus livet gei ar din? O oh, ya, ez ne ket aga di e gent agau. A me aga jean je genin oa bet hennes ur guir spire. Glenn eus din, noa ken labouret gant ar se yo pa oa veva ar stad A ti te skre de just. Ya, per ag Me jonge din ou d'un deni gredig jent amik. Mou do klask lar din neus livet geier din? Oh ya, henez neket aget diwar e gent an gau. Ha me a gajan je ganin o a bet enez ur gwir spiar.